Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 20. je kolovoza 1640. godine engleski škotski irski kralj Charles I otišao iz Londona na sjever kraljevstva kako bi stao na čelo vojske koja je trebala dočekati škotsku vojsku. Tog istog dana oko 25.000 škotskih vojnika prešlo je rijeku Tweed. Škoti su počeli u srpnju okupljati svoje snage pod zapovjedništvom Aleksandra Leslija, lorda generala škotskih snaga. Već su godinama odnosi između engleske i škotske bili loši. Charles je sin Jamesa I prvog, prvog kralja Engleske iz dinastije Stuart i prvog kralja koji se nazivao kraljem Velike Britanije i Irske. Charles je okrunjen za kralja 1625. Četiri godine nakon krunjenja raspustio je parlament koji se pobunio protiv arbitrarnog oporezivanja i zatvaranja ljudi. Parlament je svoje zamjerke kralju napisao u takozvanoj peticiji prava, u kojoj od kralja zatražio da poštuje četiri načela. Nema poreza bez pristanka parlamenta, nema zatvaranja ljudi bez navedenog razloga za to zadvaranje, nema smještanja vojnika u domove podanika i nema izvanrednog zakona u doba mira. Kralj je odgovorio raspuštanjem parlamenta. Bio je to početak 11 godina duge osobne vladavine Charlesa I. U Škotskoj Charles je također postao omražen zbog visokih poreza, ali zbog zahtjeva da se u Edimburgu podigne zgrada parlamenta, sagradi katedrala za biskupiju koju je u tom gradu osnovao 1633. te zbog ratova koje je vodio protiv Španjolske i Francuske, koji su poremetili trgovačke veze Škotske s tim zemljama. Sukob je dosegnuo vrhunac kada je Charles zatražio od Škotske Škotske da umjesto kalvinističkog crkvenog poretka prihvati modificirani opći molitvenik anglikanske crkve. Sve je to dovelo do toga da je Škotska podigla vojsku protiv svog kralja. Peter Ackroyd u trećem tomu svoje povijesti engleske, objavljenom pod naslovom Građanski rat, piše Čim su ušli na engleski teritorij, njihovi svećenici oblikovali su prethodnicu s Biblijama u ruci. Objavljena je deklaracija u kojoj je pisalo da ne marširaju protiv Engleske, već protiv papista, arminijanaca i prelata. Ostaću u Engleskoj sve dok njihove pritužbe ne čuje novi parlament. Obavijestili su ljude Northumberlanda da od njih neće uzeti ni hranu ni piće, a da za njih ne plate. Bili su disciplinirani i obzirni. Thomas Wentworth, Earl od Strafforda nadao se da će sam pogled na invazijonu vojsku razbjesniti sve dobre Engleze, ali to se nije dogodilo. U Londonu nakon kraljevog odlaska sve je bilo u neredu. Dvorjanin Sir Nicholas Byron napisao je Mi smo ovdje u svakom mjestu u takvom stanju nemira kao da se svakog sata očekuje sudnji dan. Kronski upravitelj Tavora dobio je zapovjed da pripremi svoju tvrđavu za opsadu. U međuvremenu su Škoti i dalje napredovali na jug. Vicont Conway dobio je zapovjed da utvrdi obale rijeke Tyne i da brani Newcastle. Ostavio je dvije trećine svojih trupa da štite grad. Ostatak je postavio nekih šest kilometara iznad Newcastle na prijelaz rijeke kod Newburna. Škoti su zauzeli dominirajuće položaje na sjevernoj obali, s kojih su mogli otvoriti vatru na neprijatelja. Engleski vojnici, nenavikli na topovsku vatru, pobjegli su nakon što ih je dio poginuo. Konjica se povukla u neredu. Bila je to prva velika pobjeda Škota nad Englezima u 300 godina. Charles I poraženi je u bici, što je najveća sramota koja može okaljati čast kralja. Charles I već je jednom bio prisiljen potpisati mir sa Škotima. Neredi u Edimburgu 1637. doveli su do sazivanja opće skupštine u Glazgovu, koja je odbila kraljeve zahtjeve. Charles je okupio vojsku, krenuo u marš prema granici, a onda u nedostatku sredstava za taj novi rat morao je pristati na mir sa Škotima u Berviku. Charles je odbio priznati poraz i nakon 11 godina sazvoje sjednicu parlamenta. Namjera mu je bila prikupiti novce za novi rat. Kada je parlament postavio zahtjev da kralj sasluša njihove pritužbe, on je brzo raspustio parlament koji će u povijest ući pod imenom Kratki. Onda je 28. kolovoza 1640. došao ponižavajući poraz kod Newburna. Pobjednički Škoti natjerali su kralja da ponovno sazove parlament. Taj saziv neće biti kratkog trajanja. U povijesti će ući pod imenom Dugi parlament. Parlament se okupio u Westminsteru 3. studenog 1640. Već u načinu na koji je kralj putovao u parlament vidjelo se da mu se ne sviđa ni njegovo sazivanje, ni ljudi koji su u njemu sjedili. Putovao je do parlamenta po Temzi, kako putem ne bi sreo podanike. Nije bilo svečanosti ni pompe. Venecijanski veleposlanik napisao je da sve upućuje na to da je kralj sazvao parlament zbog prisile, a ne svojom voljom. sjedanjem parlamenta predsjedao je John Pym, koji se s kraljem već obje oko takozvanog brodskog poreza, nameta koji je kralj nametnuo bez suglasnosti parlamenta kako bi financirao kraljevsku mornaricu. Brzo je postalo jasno da će meta parlamenta biti najbliži kraljevi suradnici, prije svega Thomas Wentworth, kojemu je Charles dao titulu Earl od Strafforda. Wentworth se istakao kao protivnik parlamenta i zagovornik izravne kraljeve vlasti. Charles ga je onda imenovao za lorda Irske, kojem je vladao čvrstom rukom. Namjera mu je bila asimilirati taj otok i od njega napraviti izvor prihoda za englesku krunu. Kralj ga je vratio u Englesku 1639. kako bi mu pomogao u borbi protiv škotske pobune. Zato mu je dao titulu Earla. Ali Earl od Strafforda svojim ponašanjem i dijelima samo je dodatno potaknuo škote na pobunu i kralj je onda morao sazvati parlament. Na njegovom zasjedanju Lord Strafforda brzo je postao meta. Peter Ackroyd piše. S mnoštvom članova parlamenta oko sebe, Pim je otišao u dom lordova kako bi optužio Strafforda za veleizdaju i predložio da on bude sekvestiran iz parlamenta. Ako lordovi žele znati koji su razlozi za tako ozbiljnu optužbu, točke optužnice bit će im brzo dostavljene. Straffordu je rečeno onome što se događalo. Otići ću, rekao je, i pogledati one koji me optužuju u lice. Valja reći da su sami lordovi imali puno pritužbi protiv kraljevog arogantnog i teškog savjetnika i kada je on ušao u dom lordova, oni su mu zapovjedili da se povuče. Onda je dana zapovjed da se Strafford preda na čuvanje gospodinu vrataru. Straffordu je naloženo da, kada uđe u dvoranu parlamenta, klekne dok mu se čita nalog za hapšenje. Zatražio je dopuštenje da govori, ali je to odbijeno. Prije nego što je odveden, oduzet mu je mač. Sve ono što se događalo sa Straffordom gledao engleski filozof koji će postati poznat po tvrdnji da vladar, tko god on bio, ima u svojim rukama apsolutnu vlast i da on tako štiti poredak i zaustavlja kaos rata sviju protiv svih. I njemu se nije svidjelo što vidi u Londonu 1640. Thomas Hobbes došao je na zasjedanje parlamenta u pratnji Williama Cavendisha, Earla of Devonshire, koji je bio na strani kralja u sukobu s parlamentom. Hobbes je bio tutor i paž Cavendishovom sinu. Kasnije je Earl služio kao prevoditelj, savjetnik i suradnik u znanstvenim eksperimentima. Po dolasku u London, Hobbes je posjetio čovjeka koji je umirao od kuge i zato je stavljen u karantenu od 40 dana. Iz karantene je izašao kada je počeo zasjedati parlament. A.P. Martinić u Hopsovoj biografiji piše. Dva člana parlamenta održala su govore u kojima su se tužila na knjige i propovjedi koje podržavaju kralja i uzrokuju neslogu između kralja i države. Hopsu se nije svidjelo što čuje. Bojao se da je u opasnosti jer je obrana apsolutnog suvereniteta bila jedna od omiljenih tema u njegovim elementima prirodnog i političkog prava. Nije imao razloga misliti da će on biti imun od progona. Ali Hopsovi strahovi nisu se temeljili na predviđanju ili umišljanju. Kraljevi glavni ministri napadnuti su čim je parlament počeo zasjedati. Strafford je brzo uhapšen. Prva optužnica protiv njega bila je da je on izdajnički pokušao potkopati temeljne zakone i vladu kraljevstva Engleske i Irske i umjesto toga zavesti arbitrarnu i tiransku vladu protiv zakona. Nije li Hobbes istu stvar učinio u svojim dijelima? Onda je uhapšen nadbiskup od Canterburyja. Ako kraljev glavni savjetnik i najviši svećenik u zemlji nisu sigurni od parlamenta, zašto bi Hobbes mislio da on jest? Dokazi protiv Strafforda predstavljeni su u parlamentu 24. studenog 1640. Earl od Strafforda zatočen je u Toweru. 24. veljače 1641. doveden je u dom lordova gdje se izjasnio o optužnici. Suđenje mu je počelo 22. ožujka, osuđen je na smrt. Strafford je od kralja zatražio milost, kralju strahu za svoj život, milost mu nije dao. Peter Ackroyd piše. 12. svibnja Strafford je otišao u smrt na brdu Tower, pred je najvećim mnoštvom ikad okupljenim u Engleskoj. Masa od 200 tisuća ljudi gledala je pogubljenje u atmosferi karnevala i veselja. Poručnik Towera upitao ga je hoće li kratki put od zatvora do gubilišta preći u koči i tako izbjeći bijes javnosti. Strafford je navodno odgovorio, imam hrabrosti pogledati smrti u lice i nadam se da tu hrabrost ima i narod. Pazite da vam ne pobjegnem i ne marite kako ću umrijeti, hoće li to biti od ruke krvnika ili od ludosti i bijesa naroda. U govoru na gubilištu Arle objavio Želim da svaki čovjek položi ruku na srce i ozbiljno razmotri treba li početak narodne sreće biti zapisan krvavim slovima. Klečao je u molitvi sat i pol i onda položio glavu na gubilište. Trebao je samo jedan udarac. Gledatelji su trčali kroz ulice Londona mašući kapama i vičući odrubljena mu je glava, Thomas Hobbes nije ostao kako bi svjedočio Straffordovom suđenju i pogubljenju. Nakon njegovog hapšenja pobjegao iz Engleske u Pariz i tamo će ostati 11 godina. Ono što je vidio, sukob u kraljevstvu koji će dovesti do građanskog rata koji će izbiti 1642. i potrati 9 godina, ostavit će na njega velikog traga. Ne samo da će ga to uvjeriti u potrebu jake, apsolutne vlasti koja jedina može spriječiti kaos rata, već i to da su svi ljudi opasni. U svom glavnom dijelu Leviatan građa, oblik i moć crkvene i građanske države Hobbes će napisati. Nekome tko nije dobro odmjerio ove stvari, možda će se činiti čudnim da priroda tako razjedinjuje ljude i osposobljava ih za međusobno napadanje i uništavanje. Zašto bi netko takav, nevjerujući ovom zaključku koji je izveden iz ljudskih strasti, mogao poželjeti da ga provjeri iskustvom? Ali dovoljno je da u tu svrhu razmotri samog sebe. Kad kreće na putovanje, naoružava se i nastoji putovati s dobrom pratnjom. Kad ide na spavanje, zaključava vrata. U svojoj vlastitoj kući zaključava čak i kovčege. I to premda zna da postoje i zakoni i naoružani javni službenici, postavljeni da osvete sve nepravde koje budu učinjene. Dakle, kako to mišljenje o svojim supodanicima ima takav čovjek kad jaši naoružan, o svojim sugrađanima kad zaključava svoja vrata ili o svojoj vlastitoj djeci i slugama kad zaključava kovčege? Thomas Hobbes je u svom Leviatanu napisao da suveren, ma tko god on bio, jedan čovjek, monarhija, nekoliko ljudi, aristokracija, predstavništvo građana neke države, demokracija, mora imati apsolutnu i nedjeljivu vlast. Jedino se tako može štititi poredak i zaustaviti kaos rata, u kojemu uvijek svatko ratuje protiv svakog. U kaosu rata ljudski je život kratak i nalik na životinjin država, vlast postoji zbog sigurnosti. Hobbes je govorio o sigurnosti pojedinca. Danas, stoljećima nakon njegove smrti, govori se o nacionalnoj sigurnosti. Govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijika za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sigurnost je, ja bih rekao, jedan univerzalan, datiran pojam u početke, ja bih rekao, društvenih ovaj, organiziranja ili postojanja svako biće naprosto želi opstati, a da bi opstalo naravno da mora imati nekakve preduvjete i zato taj pojam sigurnosti on jeste nešto što je društveno smisao društva i jeste da se ostvari ta sigurnosna funkcija. To je na nekoj načelnoj razini naravno sa evolucijom uopće čovječanstva i društvenosti i društvenih organiziranja da je taj pojam sigurnosti imao različite sadržaje. Ono što je uvijek imao, ja bih kazao, jednu zakonitost, a to je da sigurnost je jedno univerzalno opće dobro, s druge strane, sigurnost je pojam koji je nepobitno temeljna socijalna potreba, Možda je taj pojam, ja bih kazao, najbolje objasnio na znameniti njemački kancelar svojedobno prije neke 6-7 desetljeća kada je razmišljajući o međunarodnim odnosima i shvaćajući da postoje nekakve barijere, obstrukcije da se riješi bilo koji problem, a on je otprilike kazao da taj problem se nalazi u sigurnosti, a sigurnost je objasnio jedan možda i najuvjerljiviji način kazavši da sigurnost nije sve, ali sve ostalo bez sigurnosti je ništa, ali naravno to je ta znamenita izjava Konrada Adenauer. I naravno dakle da je to ono što je esencija sigurnosti. U evolutivnom smislu naravno da u početnom nekakvom razdoblju sigurnost je uglavnom bila vezana uz psihološku dimenziju, uz unutarnje nekako stanje čovjeka, pojedinca i danas naravno ima tu subjektivnu dimenziju, dakle kako se mi osjećamo i na pojedinačnoj, i na kolektivnoj, ako hoćete, na grupnoj razini. Tamo negdje ipak neka prekretnica, a to je Leviatan i to je Thomas Hobbes, se počinje shvaćati da ta destrukcija i ta nesigurnost može doći izvan čovjeka, dolazi iz društvenosti i od tada u stvarnosti, ali u tom prelasku iz nekakvog prirodnog u društvenog stanja u nekakvu organiziranost društava i država u interakciji legitimiteta i ostvarenja sigurnosti, sigurnost otprilike dobija značenje kako ona ima danas dakle što podrazumijeva i eksternu i internu jednu dimenziju. Naravno, to je sve na jednoj, ja bih kazao, teorijskoj ravni. U smislu prakse naravno da je taj pojam stvarnosti je teško shvatljiv kao samostalni analitički pojam jer je naprosto sigurnost nešto što nema egzaktni značaj. Možda je najbolje značenje te neegzaktnosti objašnjeno jednom možda i najkvalitetnijem dijelu o pojmu sigurnosti, to je to djelo znamenita Arnolda Bolfersa koji je rekao da je sigurnost jedan ambiguous, nejasan pojam, dvosmislen pojam koji može, a i ne mora imati nekakvo značenje. Thomas Hobbes rođen je 5. travnja 1588. i poživio je do 4. prosinca 1679. U izgnanstvu u Parizu proveo je 11 godina. Tamo je budućeg kralja Charlesa II. podučavao matematici. Hobbes se u Englesku vratio jer ni u Parizu više nije bilo sigurno. Dvor u izbjeglištvu nije primio dobro redke iz Leviatana, u kojima je Hobbes tvrdio da podanik ima pravo napustiti vladara, ako ga ovaj više ne može zaštititi. Francuske vlasti nisu pak dobro primile njegovo dovođenje u pitanje temelja katoličke vjere i papine vlasti. Hobbes se odlučio pomiriti s novom vlašću u Engleskoj, s republikom ili Commonwealthom, na čijem je čelu bio Oliver Cromwell. Republika mu je 1651. dala dopuštenje da se vrati. Tada je već završio građanski rat, a on je objavio svoje remek dijelo Leviathan. Najgore godine, one kaosa kojeg se on plašio, bile su gotove. Kaos građanskog rata ovako opisuje Peter Ackroyd. Samo iz jednog sela u Šropširu u kraljevu vojsku otišli su seljak u dugovima, sin čovjeka koji je obješen zbog krađe konja, propali tkalac, krojač lutalica i obitelj koja se sastojala od oca i tri sina koji su živjeli u pećini. Vojnici obiju strana bili su ponekad prezrivo nazivani smećem nacije. Ljudi su otpuštani iz zatvora i novačeni u službu. Govorilo se da su najbolji novaci mesari, jer su bili naviknuti na krv. Za neke je rat došao kao dobrodošao predah od stalne patnje i oskudice i takvi su ljudi obje ručke prihvatili mogućnost da zgrabe novac i rogu. Posebno su kraljevske trupe bile optuživane za pijančevanja i raskalašenost i u ranim mjesecima rata govorilo se da je skupina njih u Leicestershiru ubila ženu u osmom mjesecu trudnoće. Ne Maja Wallington, puritanski obrtnik iz Isčipa, napisao je da se oni hvališu, buče, psuju, sile se, pljačkaju ili rade druge stvari koje su loše. Nasilja nisu bila rezervirana samo za jednu stranu. Rojalisti su uništavali krčme, parlamentarci crkve, klima rata pretvarala je ljude u životinje. Godine 1660. u Engleskoj obnovljena je monarhija. Novi je kralj bio Charles II, kojemu je Hobbes predavao matematiku. Hobbes je zbog svojih pisanja u vjeri bio omrznut od biskupa i od kancelara, ali kralj ga je volio imati u blizini i dao mu je mirovine od 100 funti na godinu, a njegov je portret izvjesio u kraljevskim odajama. Ali 1666. parlament je donio zakon protiv ateizma i vrijeđanja vjere i Hobbes je opet mislio da će on postati meta. Kada je saznao da je Leviatan uzet u razmatranje od komiteta koji je trebao provoditi taj zakon, bio je uvjeren da je on na udaru. Tada mu je bilo 80 godina i spalio je papire za koje je mislio da bi ga mogli kompromitirati. Hobbes je opet bio u opasnosti, ali više se nije plašio rata i kaosa. Za njega najgora vlast bolja je od njezinog nepostojanja. Ono što je bitno za sigurnost, da nju tek svačamo kada postavimo pitanje ne što je sigurnost, već na što se sigurnost odnosi i što znači biti siguran. Dakle, sigurnost izvorno ima dva značenja. Jedno je da je to odsustvo izravnih prijetnji temeljnim vrednotama i drugo je dakle ovo subjektivno da je to odsustvo osjećaja opasnosti temeljnim vrednotama. E sad, što to znači? To znači kad taj pojam i to značenje pridružimo entitetima da govorimo o kompleksnosti društvene zbilje, da govorimo o bezbroj kategorija sigurnosti. Pa ako povežemo, ne znam, temeljnu vrednotu koja se zove zdravlje i sigurnost, imamo zdravstvenu sigurnost. Ako povežemo pravni poredak i sigurnost, imamo pravnu sigurnost. Ako povežemo promet i sigurnost, imamo prometnu sigurnost. Ako povežemo državu i sigurnost, imamo ono što je vaše pitanje državnu sigurnost ili u ovim suvremenim svačanjima, a to je nacionalna sigurnost. Dakle, nacionalna sigurnost je u stvari povezivanje države, društva, odnosno nacije i sigurnosti. I to je jedan suvremeni pojam koji je u suvremenim uvjetima i standardna jedinica sigurnosti. Dakle, standardna jedinica sigurnosti je sigurnost suverene nacionalne države. I dakle, se vratimo na ovaj pojam pojam nacionalne sigurnosti kao pojam za sigurnost države i nacije, kao standardnu jedinicu, naravno da on kreće sa procesima izgradnje same države, sa stvaranjima nacije, sa nacionalizmom i taj proces je tekao negdje sve do sredine 40. godina prošlog stoljeća kad se prvi put pojavio, barem tako tvrde svi udžbenici, iako arhive povijesne nam daju i malo drugačiji uvid, a, u pogledu nastanka tog pojma national security ili nacionalna sigurnost. A on je vezan jel, uz jednog američkog novinara sa bitnim razinama poslovanja ekspertiza u ovom području koji je u stvari, ja bih rekao prvi put na toj teorijskoj ravni definirao neke empirijske procese. Do tada se svačalo da je sigurnost nešto što je vezano uz vojsku, uz militari, da je vezano uz državu, dakle uz vojna ugrožavanja. Tada se prvi put shvatilo dakle, da je sigurnost i nesigurnost bitno šira i da dolazi iz područja izvan okvira samo tih izravnih ugrožavanja vojnih već da ona vezana i uz društvenost. I tada se prvi put dakle pojavio taj pojam nacionalne sigurnosti koji je u uporabi naravno kao centralni pojam do dana današnjeg. U tim početnim razdobljima tog cijelog pojma koji je dakle vezan uz državu, dominacija je bila na dva elementa. Jedan je vojska, a drugi je politika jer u svim tim modelima funkcioniranja i tipovima ugrožavanja u tim sirovim realističkim perspektivama se shvaćalo da državu može samo ugroziti u nekom anarhičnom svijetu bez jedinstvene centralizirane vlasti gdje je sigurnost borba za moć da samo može biti ugrožavanje od strane države vojnim sredstvima i tako da je taj pojam sigurnosti, nacionalne sigurnosti bez obzira što je tako nazvan, on je dugo bio sinonim za područje vojske. Pojam nacionalne sigurnosti nastaće tek nakon drugog svjetskog rata. Jedno od najranijih definicija nacionalne sigurnosti dao je jedan novinar. Godine 1943. on je napisao Nacija ima sigurnost kada ne mora žrtvovati svoje legitimne interese kako bi izbjegla rat i sposobna je, ako bude izazvana, da ih sačuva ratom. Čovjek koji je napisao te riječi je Walter Lippmann. Ta rečenica nije jedina koju je Lipman napisao ili izrekao koja se ticala zaštite nacionalnih interesa. David Kennedy u knjizi Sloboda od straha, američki narod u depresiji ratu 1929. 45. piše. Neki promatrači koji su bili u stanju strahopoštovanja pred Hitlerovim odlučnim maršom prema vlasti u Berlinu ili prema zavidnoj učinkovitosti režima Benita Mussolinija u Rimu ili Josifa Stalina u Moskvi, tražili su da se te diktature kopiraju u Americi. Al Smith, nekad politički mentor Franklina Roosevelta, ali sada sve više otrovni njegov kritičar, usporedio je krizu s početka 1933. s izvanrednim stanjem u doba rata. Što treba demokracija raditi u ratu, upitao je Smith. Ona postaje tiranin, despot, pravi monar. Za vrijeme svjetskog rata, rekao je on pretjerujući, uzeli smo naš ustav, zamotali ga, odložili na policu i ostavili ga tamo dok rat nije završio. Ugledni kolumnist Walter Lippmann za vrijeme posjeta Rooseveltu u Warm Springsu krajem siječnja 1933. rekao mu je s velikom ozbiljnošću. Franklin, situacija je kritična. Možda nećeš imati alternativu uzimanju diktatorske moći. Walter Lippmann jedan je od najutjecajnijih novinara i kolumnista u američkoj povijesti. Rođen je 1889. u Njujorku. Tom je gradu umro nakon 85 godina dugog života. Franklin Roosevelt nije ga poslušao i uzeo diktatorske moći, ali su ga predsjednici itekako slušali i čitali. Predsjednik Woodrow Wilson na temelju Lippmannovi članaka ideja sastavio svojih 14 točaka. Za vrijeme drugog svjetskog rata Lipman se ustreno zalagao da se Sjedinjene američke države nakon njegovog završetka ne vrate u izolacionizam. Bio je neformalni savjetnik sedam američkih predsjednika. Lyndon Johnson odlikovao ga je predsjedničkom medaljom slobode. Dakle, to je sve bilo vezano, naravno, uz tu vojno-političko područje gdje je logično sigurnost svačana kao strateško pitanje. A što to znači? To znači li da je strateško pitanje jer je pitanje sigurnosti, pitanje opstojnosti nekog entiteta. Naravno, razlog za to je bio bipolarizam i nuklearno oružje. I logično je onda da je temelj sigurnosti bio opstanak nekakvog entiteta. I da je to u stvarnosti bio jedan model koji je dominirao u shvaćanjima sigurnosti da su, ovaj, ako hoćete, i znanstvena i stručna istraživanja a u stvarnosti sudjelovala u reprodukciji tog modela, uzimajući to kao zdravo gotovo, kao sirovu istinu. Iako smo te kasnije vidjeli da to ovaj, <laughs> nije baš niti tako empirijski, niti je utemeljeno ni epistemološki, ni u pogledu nekog korpusa znanja, jer da kad smo se malo ovaj, počeli drugačije baviti svačanjima tog pojma sigurnosti, onda smo shvatili da te temelje sigurnosti imamo postavljene puno prije. Međutim, mi smo dugo vremena, što bi rekao jedan znameniti strateg, najveći stručnjak u svijetu za pitanje strategija Colin Gray, on je otprilike kazao da mi kao civilizacija bolujemo od nečega što se zove prezentizam ili posadašnjivanje, a to sadržajno znači da sve svačemo na način da počinje završava sa nama. Kada maknemo takve paradigmatske pristupe, onda smo shvatili da ono što imamo oko nas, da to nije nastalo danas. I onda smo, dakle, uzeli nekakva povijesna kapitalna dijela znamenita koja su nam dokazala da sigurnost je samo stojeće analitičko područje, koncept pojam kao predmet izraživanja puno prije postavljeni, pa smo se vratili u tu i povijesti Peloponeskog rata, koji je vrlo jasno ali objasnio da je tip to jedan odnosa koji je rezultirao nečim što je kasnije nazvano sigurnosna dilema. A sigurnosna dilema i sa njom povezana dilema nesigurnosti kao dva stručna modela koja opisuju praksu funkcioniranja u stvarnosti bila na sceni kao dominantna sigurnosna paradigma cijeli hladni rat. Onda smo došli ali do ovaj, Levijatana i Tomasa Hopsa i prelaska iz prirodnog u društvenog stanja, ali iz rata, stanja rata svih protiv svih u neku društvenu organiziranost u odnosu legitimiteta i sigurnosti, ali gdje društvo državi poklanja legitimitet i koja se razlikuje od svih od ostalih tipova društvenog organiziranja po onome što je kasnije Weber kazao da je to polaganje monopola na apsolutnu legitimnu uporabu sile. Starogački povjesničar Tukidid rođen je oko 460. godine prije Krista i poživio je sigurno iza 404. godine. On se smatra najvećim starogačkim povjesničarom i autor je remek dijela povijest Peloponeskog rata. Tukidid je bio Atenjanin, živio je u doba rata o kojemu je pisao i koji je trajao od 431. do 404. godine prije Krista. Za vrijeme velike pošasti, možda kuge, koja je poharala Atenu u vrijeme tog rata, on se zarazio, ali je uspio preboliti bolest. Godine 424. izabrane je za jednog od deset atenskih stratega koji su vodili vojsku tog grada. Dobio je zapovjedništvo nad odredom atenske flote, ali nije uspio spriječiti da spartanska vojska zauzme strateški važan grad Amfipolis, atensku koloniju u Trakiji na rijeci Strimon. Spartanski zapovjednik Brasida izveo je iznenadan napad usred zime na taj grad i zauzeo ga prije nego što je Tukidid uspio reagirati. Zbog tog je neuspjeha on opozvan i osuđen na izgnanstvo u kojem će provesti 20 godina. To će mu izgnanstvo omogućiti da napiše svoje remek dijelu. U njegovoj povijesti Peloponeskog rata nalaze se i ovi reci. Rat su započeli Atenjani i Peloponežani, prekršivši 30-godišnje primirje koje su sklopili iza zauzeća Eubeje. A zašto su ga prekršili? Najistinitijim uzrokom, ali koji se najmanje spominje, držim to što su Atenjani postali moćni i zadavali straha lakedemonjanima, te ih natjerali u rat. Ove su riječi potakle političkog znanstvenika Grahama T. Ellisona da stvori pojam Tukididova zamka. On je taj pojam ovako definirao. Tukididova zamka odnosi se na prirodno, neizbježno stanje konfuzije koje se javlja kada sila u usponu zaprijeti svrgavanjem stare sile koja vlada. Godine 2012. Ellison je u članku za Financial Times prvi puta spomenuo Tukididovu zamku. Pet godina kasnije u knjizi Osuđeni na rat, mogu li Amerika i Kina izbjeći Tukididovu zamku, Ellison je upotrebio pojam Tukididove zamke kako bi potvrdio svoj stav da su Sjedine države i Kina na putu da zarate. Taj pojam ima brojne kritičare, ali on je samo jedan od onih koji trebaju objasniti zašto države zapravo idu u rat i onda nam je Beri Buzan objasnio prvi put, ja mislim da je to nesporno ustanovljavanje nečega što se zovu sigurnosne studije, da je to pitanje visoke politike i svakodnevnog života i da mi možemo biti i jesmo ugroženi i izvan dakle samo tih ugrožavanja visoke politike i vojnih ugrožavanja to su potvrdila i tada sva empirijska istraživanja gdje je taj rat i klasična vojna ugrožavanja su u stvarnosti nestala sa scene, da su neki drugi tipovi sukoba, neki drugi tipovi ratova, da ih nazovemo pod navodnike, postali ugrožavajući. I on je u stvarnosti kazao da nema nikakve dileme da temelj e, sigurnosti jeste nacionalna sigurnost i sigurnost suverene nacionalne države, ali da tu dimenziju e, sigurnosti uopće ne možemo shvatiti bez determinanti koji su interaktivno korelacijskog karaktera gdje nacionalna sigurnost utječe i na supra infra razine i da ih također te razine su i kako relevantne za svačanje sigurnosti. Dakle, pa onda iznad nacionalne sigurnosti imamo sigurnost međunarodnog poretka ili međunarodnu sigurnost, a ispod razine nacionalne sigurnosti imamo ono što je unutra, a to je socijetalna ili društvena sigurnost i sigurnost čovjeka pojedinca i da na neki način ključna determinanta svih tih razina je nacionalna sigurnost i istovremeno se shvatilo da to nije samo u području vojske i politike, već da i druga područja i tekako su relevantna kada je u pitanju sigurnost i sigurnosne studije, a to je značilo bitno proširenje svačanja sigurnosti i ono uključuje i ovaj socijetalno, dakle društveno područje. Ako hoćete, danas je najveći broj sukoba su identitetski ili socijetalni sukobi različitog tipa od etničkih, ako hoćete, terorizma. I imamo dakle još dva područja, a to su ekonomsko, odnosno gospodarsko područje i područje ekologije. Pa to znači da svačanje sigurnosti u kontekstu nacionalne sigurnosti uključuje političku sigurnost, vojnu sigurnost, ekološku sigurnost, socijetalnu sigurnost i ekonomsku sigurnost i otprilike su to danas dosezi nečega što se zove studije sigurnosti. Najjednostavnija definicija realizma jest da je to teorija međunarodnih odnosa koja naglašava ulogu države, nacionalnih interesa i moći u svjetskoj politici. Realisti tvrde da njihova teorija vuče podrijetlo iz drevnih tradicije političke misli. Najraniji autor na kojeg se pozivaju je Tukidid i povijest Peloponeskog rata. U prvoj knjizi te povijesti nalazi se ovaj govor atenskog vođe Perikla, izgovoren u oči početka rata. Nemojte sami sebi predbacivati da ste zbog sitnice zaratili. Ta sitnica pokazuje svu vašu odlučnost i stavlja na kušnju vaše mišljenje. Ako njima popustite, odmah će vam naložiti i nešto veće, jer će misliti da ste i ono iz straha poslušali. A ako ih odlučno odbijete, jasno im možete pokazati neka s vama radije postupaju kao s jednakima. Bez okolišanja se dakle odlučite ili da ih slušate prije nego što pretrpite kakvu štetu ili ako se zaratimo, kao što se meni čini da je bolje, da ne popustite ni pod velikom izlikom, niti isto tako pod malom i da pokažete da ćemo bez straha posjedovati ono što smo stekli. I najveći i najmanji zahtjev od strane jednakih, kojim se prije sudske odluke bližnjima nešto nalaže, jednako znači i robstvo. Pored Tukidida kao jedan od mislilaca ključnih za nastanak realističke teorije međunarodnih odnosa je Nicolo Machiavelli, talijanski pisac, diplomat i mislilac. On je u dijelu Vladar koji je posvetio Lorencu di Mediciju, vladaru Firence i unuku velikog Lorenca, napisao ove retke. Znam da su mnogi o tome pisali, pa se bojim da me netko, kada se i toga lačam, ne uzme za preuzetna čovjeka, osobito zato što se u toj stvari udaljujem od savjeta koje su drugi davali. Ali namjera mi je da napišem nešto korisno po onoga koji će razumjeti, pa mi se činilo da je mnogo doličnije držati se zbiljske istine stvari nego li njezina privida. Mnogi su zamišljali republike i monarhije za koje se nije nikada ni vidjelo ni čulo da su odista postojale. Od toga kako se živi do toga kako bi valjalo živjeti toliko je daleko da onaj koji zanemaruje ono što radi zbog onoga što bi se imalo raditi prije nastoji oko svoje propasti nego li oko održanja. Među tolikima koji nisu dobri mora propasti čovjek koji hoće da u svemu postupa kako je dobro. Nasuprot toj realističkoj školi, Kopenhagenška škola, njezini najistaknutiji teoretičari su Barry Buzan, Ole Weber i Jab de Wilde, naglasak stavlja na nevojne aspekte sigurnosti. Model kojim se bavi Kopehaška škola je to je ono što je najtočnija, ja bih rekao, karakteristika, a to je da je ne možemo definirati objektivno, i kad bi je htjeli objektivizirati da uvijek postoji ova dimenzija osjećaja, dakle percepcija u pogledu sigurnosti i doživljaja sigurnosti i sigurnosni praksi. Sigurnost nije egzaktna kategorija, sigurnosti, je socijalni konstrukt. I u stvarnosti socijalni konstrukt znači da različite društvene grupacije u različitim erama povijesti, u različitim situacijskim i kontekstualnim uvjetima drugačije shvaćaju sigurnost i to je ono što je ključna determinanta drugog aspekta kopenhaške škole, a to je taj model sigurnostizacije ili sekuritizacije. Kao jedan e, uz ovu sigurnosnu dilemu možda danas i dominantan model sigurnosne prakse, a on u stvarnosti podrazumijeva da je to ili neki tip socijalne reprezentacije ili retoričkog čina nekog odnosa između dva socijalna agenta, a dva socijalna agenta s jedne strane su elite, a s druge strane društvo. I da je smisao sekuritizacije da se društvo uvjeri da je egzistencijalno ugroženo, da je mu je ugrožena opstojnost. To znači da je sekuritizacija ekstremizacija sigurnosti. Uvijek je sigurnost i nacionalna sigurnost dio redovite političke prakse kao sigurnosna pitanja. Ali kad su ta pitanja sekuritizirana, onda imamo ekstremizaciju sigurnosti i ugrožavanje opstojnosti entiteta. ako imamo ugrožavanje opstojnosti entiteta, ne možemo se dakle, u takvim uvjetima ponašati na redovan način. To znači da sekuritizacija s druge strane podrazumijeva primjenu izvanrednih mjera ili uvođenje de jure ustavno ili de facto izvanrednih stanja ako ovaj, uzmemo terorizam, danas je terorizam kao jedan od ugrožavajućih fenomena prikazan kao egzistencijalna prijetnja i tako se tretira. Ako uzmemo financijsku krizu, ona je bila prikazana kao egzistencijalna prijetnja. Ako uzmemo da bliže u Hrvatskoj slučaj Agrokor, kako je on riješen? Kroz mehanizme sekuritizacije, izvrednim mjerama, izvrednim zakonima države. A ako uzmemo COVID-19, opet imamo sekuritizaciju na sceni. Dakle, jer imamo izvaredno ugrožavanje, ako imamo izvanredno ugrožavanje, onda imamo i izvanredne mjere. Što smo kroz to shvatili? Imali smo jednu transformaciju ugrožavanja sa vojnih na nevojna područja. Naravno, zadnjih godina, nažalost, od 2008. ruske agresije na Gruziju ili 22. ruske agresije na Ukrajinu, dakle imamo polno vraćanje na scenu što je gotovo bilo nestalo, a to su klasični međudržavni ratovi. To znači da ni taj tip ugrožavanja nije nestao sa scene. a je autonomna republika na jugozapadu Gruzije. Do 1991. ona je bila autonomna republika Sovjetskog saveza. Nakon raspada te zemlje postala je dio nezavisne Gruzije. Od 1991. Adžarijom je vladao proruski političar Aslana Bašidze. Godine 2000. amandmanom na ustav Gruzije Džarija je službeno postala autonomna republika. Godine 2004. za predsjednika Gruzije izabrani je Mihajl Sakašvili. Adžarija je odbila priznati njegovu vlast. U svibnju 2004. Abašidze je zapovjedio da se unište dva mosta koja su povezivala Ađari i ostatak Gruzije, te da se prekinu željezničke veze s Gruzijom. Sakašvili je pozvao Ađariju da se vrati u ustavni poredak Gruzije. Izbile su velike demonstracije protiv Abašidza koji je pobjegao u Rusiju i Ađarija je ponovno ušla u ustavno-pravni poredak Gruzije. Još su dva područja te zemlje bila izvan njezinog ustavnog pravnog poretka, Južna Osetija i Abhazija. Godine 1992. uz posredovanje Rusije u Sočiju je sklopljeno primirje između Gruzije i odmetnutih područja u kojima je jaki utjecaj imala Rusija. Plan Štakašvilija bio je da i ta odmetnuta područja budu vraćena u sustav Gruzije. Godine 2008. iz Južne Osetije počelo je granatiranje teritorija pod kontrolom Gruzije. Ta je zemlja imala plan iskoristiti bolju kvalitetu svoje vojske, uništiti glavninu snaga Južne Osetije, zauzeti Cinvali, glavni grad Južne Osetije i blokirati tunel Roki i Transkavkasku autocestu kako bi se spriječio dolazak pojačanja. Gruzija očekivala samo dolazak ruskih dobrovoljačkih paravojnih snaga. Isprva je sve išlo po planu. Mark Galaoti u knjizi Putinovi ratovi pišu. Bio je to savršeno smislen i dobro pripremljen plan, ali imao jednu ključnu slabost. Rusi su također imali plan. Pretpostavka Tbilisija bila je da će Moskva prije koristiti diplomaciju nego vojnu silu, ili barem da će trebati dani da Rusi prikupe bilo kakav ozbiljen vojni kontingent za intervenciju. Gruzija se nije spremala ni za što drugo osim za dolazak lako naoružanih dobrovoljaca. Napadačka sila nije imala protuzrakoplovnu zaštitu i očekivalo se da će se Moskva staviti pred svršen čin. Rusi nisu točno znali kada će Sakašvili pokazati svoje namjere, ali znali su da će se to dogoditi. Nakon zadnjeg kruga vojnih vježbi Kavkaz 2008. oni su ostavili u pripravnosti dva ojačana bataljuna 19. motostreljačke divizije, nekih 30 km od granice. To je značilo da se oko 1500 vojnika podržanih sa 14 tenkova T-72B, 16 2SR samohodnih topova i dodatne baterije od 9 BM-21 višecijemnih raketnih bacača mogu rasporediti u Južnu Osetiju za nekoliko sati. Druge jedinice, uključujući i padobrance, bile su u 24-satnoj pripravnosti, dok su planovi za zračne napade na gruzijske strateške mete već bili napravljeni i podijeljeni jedinicama. Gruzijski napad na Cinvali počeo je 7. kolova za 2008. Ruska vojska ušla je u sukob već sljedećeg dana. Ruske snage brzo su prodole do Cinvalija, nakon toga ušle su u Abhaziju. Uz posredovanje Francuske dogovoren je prekid vatre koji je tražio povlačenje ruskih snaga, ali to se nije dogodilo. Na kraju su uz potporu ruskog oružja Abhazija i Južna Osetija proglasile nezavisnost. Taj kratkotrajni rat bio je šok, konvencionalni rat opet se vratio u Europu. Neće biti zadnje na tom kontinentu. Do tada se mislilo da su druge prijetnje, prije svega terorizam, bitnije. S konvencionalnim ratom neki su pojmovi opet postali važni, poput pojma sigurnosni paradoks, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijaka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sigurnosni paradoks govori o tome da ako imamo sigurnosnu dilemu, a sigurnosna dilema je u stvari jedan konfliktni model odnosa gdje je sigurnost u anarhičnom svijetu borba za moć. Da bi ostvarili sigurnost onda moramo jačati moć. A drugi aktor naše postupke, kako ih on vidi? Vidi ih tako da je u dilemi. Pa on ne zna jesu li ti postupci e, imaju maligne ofanzivne namjere ili su samo defanzivne da bi on odagnao tu dilemu što mora napraviti podići razinu vlastite moći minimalno do razine moći prvog aktera, poželjno je malo iznad. I tako smo mi to imali 50 godina i došli smo do utrke o naoružanju neslučajnih razmjera. Dakle, paradoks što kaže kaže nam da ne vidimo vlastite postupke, da mi mislimo da to radimo iz sigurnosnih razloga, u stvari zazivamo nesigurnost kod nekoga drugoga. I drugi model koji je također bitan, a to je ta refleksivna sigurnost. Što ona kaže, ako hoćemo sad to staviti u neku s dužim poštovanjem, recimo ovo što je isvorno nacionalna sigurnost, visoka politika, uzmimo prototerorizam. Danas su represivne ovlasti država dramatično proširene. Dakle, iz sigurnosnih razloga, jer je terorizam takav fenomen Kod terorizma nema kalkuliranja. Dovolj jedan slučaj da se dogodi nacionalna sigurnost je ugrožena. To je promijenilo čak i paradigme pravne države. U pravnoj državi naravno postoji presumpcija nevinosti, u prototerorizmu i sigurnosnoj državi to ne postoji. Već postoji samo presumpcija dokazivanja da neko nije terorista. A ako se nekome dozvoli da to pokaže, mi smo svi ugroženi. E, ali to više nije pravno, u prototerorizmu je i sigurnosna država, jer je to takav fenomen. Danas u toj eri prototerora, zadnjih 25 godina, četvrt stoljeća, ali za usporedbu hladni rat je trajao 40 godina, ali ovaj rat protiv terora već 25, dakle imamo isto sekuritizaciju koja je sve više jača, ali ta sekuritizacija nažalost nije riješila problem terorizma. Očigledno je taj problem onda negdje drugdje, a ne samo u sigurnosnim ne samo u sigurnosnim mjerama. Dakle, možemo to primijeniti na bilo koje područje i vidjet ćemo da uvijek je sekuritizacija taj retorički čin gdje javnost se uvjeri da je sigurnosno egzistencijalno ugrožena kroz neku izvanredno tip ugrožavanja i da su odgovor izvanredne mjere. E, ali zakon to sekuritizacije da izvanrednost postaje normalnost. Sve mjere koje su dovedene 2001. nijedna nije snižena. Sasvim suprotno, sve se pojačavaju. I možda je, dakle, kad su u pitanju zaista ta ugrožavanja globalnog karaktera koja zaista objektivno dovode egzistencijalnost u pitanje, onda je možda najtočnije otprilike opis koji na opet na neki način znanost nudi ali u obrazloženju toga, a to je da u ime e, očuvanja demokracije ništa nije skupo pa makar to bilo i privremeno žrtvovanje same demokracije. E, to je tipično za sigurnosne države kad imamo ovakve tipove ugrožavanja. I otprilike to je ono što na neki način zaokružuje što je to nacionalna sigurnost danas. Godine 1909. jedan informant MO5 ili protuobavještajnog odjela ratnog ureda obavijestio čelnika odjela bojnika Jamesa Edmondsa da je na putu od Chichestera do Portsmuta, jedne od najvećih britanskih pomorskih luka, skoro pregazio biciklistu koji je gledao u kartu i pravio bilješke. Biciklist je nakon nesreće opsovao na njemačkom. Kada je informant izašao iz automobila da bi se ispričao, biciklist je na pristojnom engleskom rekao da studira na Oxfordu za svećenika te da psuje na njemačkom kako ne bi jako sagriješio. Informant je napisao da je očito riječ o strancu. Ovo je jedan od komičnijih izvještaja kontraobavještajnom odjelu ratnog ureda. Takvi izvještaji nisu spriječili vladu na čijem je čelu bio liberal Herbert Henry Asquith da osnuje ured tajne službe koji je u početku imao dva zaposlena, zapovjednika Mansfolda Cummingsa i satnika Vernora Kella. Ta dvojica isprva su radila iz jedne sobe iz te će se sobe razviti britanska kontraobavještajna i obavještajna služba. Kel će postati prvi čelnik kontraobavještajne službe, MI5, Cummings prvi čelnik obavještajne službe, MI6. U manje od pola stoljeća iz te će se sobe s dva zaposlena razviti organizacije koje će imati na tisuće zaposlenih. Nakon drugog svjetskog rata one će još više narasti. Tijela nacionalne sigurnosti postala su golema i skupa. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Ivan Šimec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.